Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Создавањето, како што гледаме, е многу актуелна тема. Значи, првата глава, Битие, првата книга од Библијата е многу актуелна во денешно време. Особено во последните век и пол, последните век и пол е уште поактуелна, отколку било кога порано. Зошто е тоа така? Затоа што библискиот извршен за создавањето е доведен во прашање. Тоа што е доведено во прашање од паганскиот свет не не чуди, бидејќи тие тој никогаш не верувал во Божијата вистина, но е доведен во прашање од страна на христијанскиот свет, А во денешно време е доведен во прашање од страна на многу адвентистички институции, образовни, академски, и од страна на некои поединци, некои од нив теолози, кои што сметат дека овој извештај е алегориски, дека не треба буквално да се толкува, не треба буквално да се сваке и така натаму. Но зашто се тоа се кажува само во последниве век и пол? зашто никогаш порано немало луѓе во христијанството кои што повикувале извештајот на создавањето да не се сваќа буквално. Луѓето сакаат да ја усогласат Божјата вистина со лагите на овој свет. Мегетоа во тој обид мора да доживеат разочарување во колку искрено тоа го сакаат, а во колку сакаат да се мамат себе си, значи, да се лажат себе си, тогаш Господ тој ке им го овозмаши, ке им ја прати силата на лагата, силата на измамата. Кога не би постоела опцијата луѓето да веруваат во лаги, да постојат лаги, тогаш сите кои што не ја сакаат вистината би требало да извршат колективно самоубиство. Не може да се живее во присуство на Божијата слава, не може да се живее во присуство значи, на совеста, која што ве осведочува дека нешто е вистина, или дека нешто што правите е греф, а да не сакате да го прифатите себето. тогаш како да имате некој оган што гори во себе. А немате решение, не можете ниту да го изгаснете, ниту да го фрлите некаде надвор од себе, да му го предадете на некој друг. Затоа луѓето имаат потреба од лага. Кога луѓето го сакаат гревот, имаат потреба од лага. Зошто бидејќи тоа е единствениот начин на кој што можат да продолжат да живеат макар и во лага, бидејќи не може да се живе со вистината, а да не се сака вистината. Не може да се живе со вистината, а да се, да се сака греот. Како што вели еден брат, лагата или измамата или ереста, може да кажеме, значи цели идеологии изградени на лага, представуваат интелектуална потреба на нечистата совест. Затоа Господ дозволува луѓето да веруваат во лаги, бидејќи тоа е нивниот избор. Мегуто, дали ние сакаме да веруваме во лаги? Дали е се едно? Што верувате? Значи, денеска постојат луѓе кои што го споруваат создавањето, затоа што сакаат да веруваат во теоријата на еволуцијата. Од друга страна, сакаат да бидат христијани. Веруваат дека постои Бог. И тоа што каде ги води и едното и другото? Сакаат да бидат христијани, сакаат да веруваат во Библијата, сакаат да бидат сето тоа што избрале да бидат или биле воспитани да бидат, а сака да и веруваат на лажно наречената наука, како што вели апостол Павле. Тогаш тие е логично е да прават компромис. Прават компромис со своите верување и велат дека извештајот на создавањето не треба да се толкува буквално. Треба да се толкува алегориски. Денеска имаме многу теолози кои што така сметат, така тврдат, така проповедаат. Јас дори се прашувам дали реченицата која што беше збунувачка и за сестра Зорица, всушност не е некоја грешка, може би, туку намерно подметната реченица во материјалот за подобра саботна школа. Дали скоро станало можно да веруваме дека вратот на жирафата се развил? Така гласаше реченицата, нели? Значи, неверојатно е да речеме дека е дека печатна грешка, меѓутоа денес таква е климата, атмосферата во христијанскиот свет и конкретно во адвентизмот, да човек се прашува да не е тоа можеби намер, намерно подметната таква реченица. Дали ги имате сите вашите библиски полуки? Сега ќе поставам едно прашање. Отворете во таблицата за заогени на Сонцето. Во вашите библиски полуки се најгат податоци за тоа кога заоѓе сонцето. За различни петоци од тромесечието. Дали ви верувате на овие податоци? Вак сега, дали некој се запрашале од каде се овие податоци запишени во вашата библиска полка? Например, во македонската полка, дали знаете од каде се запишени овие податоци во, во македонската полка? Тие се препишени од српската полка. Тука сестра има српска конкретно. Нема да ја <laughs> повикаме да ни чита нешто. Само ќе кажам дека во српската полка пишува кој е тој астроном кој што ги одредува овие податоци за заоѓањето на Сонцето. Дали знаете дека денеска вие не мора да верувате на вашите библиски полки, Вие може да, да проверите дали се точни овие податоци. Може да отидете на соодветни страници на интернет, каде што ќе наведете вашата локација, например Скопје, Република Македонија, и прецизно до секунда ќе ви се каже кога заоѓа сонцето во било кој ден, не само петок, во било кој ден од годината. Че значи, денес тоа просечен лайк може да го да го направи. Меѓутоа, дали знаете дека во српската полука е наведено името на астрономот, кој што ги запишува овие податоци за самата полка, а тој самиот не верува во личен разговор со мене пред десетина години, дека Сонцето е создадено четвртиот ден. Тој е научник. Дали знаете зашто не верува? Може би е склон да верува на теориите според кои Сонцето е старо милиарди години. Живел, студирал, израснал, докторирал во средини каде што тоа се кажувало, тоа се учело, тоа се зборувало, се пишувало, се читало, се проучувало и така натаму. Меѓутоа, тој има еден изговор во Светото Писмо за да верува така како што верува. И веројатно не само тој. на други научници во христијанскиот и адвентистичкиот свет, по-конкретно. което е изговор. Дали се забележали дека во Светото Писмо секојаш постои изговор да се прифати некоја лага? Секојаш постои изговор. Секојаш постојат некои стихови кои што се соодветни, така да речем, и по прилог на некоја лажна наука. Што мисле, зашто е тоа така? Зашто Господ давал изговори? од истите причини. Значи, Господ не сака луѓето да извршат колективно самоубиство. Затоа што не може да живеат со вистината. Тие кои што не сакаат. Затоа што го сакаат гревот. Господ ја дозволил опцијата луѓето да веруваат во лага и дори апостол Павле вели тој ќе им прати сила на измамата да веруваат во лага. Затоа Господ дал и поводи во самото Свето Писмо да постои изговор за прифакање на некоја лага. Дали тоа значи дека ние не можеме да знаеме што е вистина од самото Свето Писмо? Не, бидејќи ако сакаме да знаеме што е вистина, ќе ги проучиме сите текстови во Библијата што зборуваат на една иста тема. И сите заедно кога ќе ги земеме предвид, тогаш ќе добиеме една слика за тоа каква треба да биде вистината по однос на тоа прашање или по однос на таа тема. Значи, јас поставив прашање во врска со четвртиот ден. Се закјавате ли која беше тоа прашање? Кога се создадени Сонцето и Месечината? Целиот христијански свет, уште од најраните црковни оци, верува дека се создадени четвртиот ден. Че значи, Сонцето и Месечината се создадени четвртиот ден. Мегутоа, тоа е доведено во прашање во последните веки и пол. Грубо речено. Всушност, самата теорија на еволуцијата потекнува од христијани. Чарлз Дарвин бил студент по теологија. Што ни кажа четвртиот ден? Да го почитаме малку внимателно. Потоа рече Бог, што? Нека се појават светила. Каде? На небесниот свод. Со која цел? За да го делат денот од ногите и да бидат знаци и за времењата, и за деновите, и за годините. Пота 15 стих вели, и нека бидат тие светилници на небесниот свод, за да ја осветлуваат земјата. И би така. Кои се овие светилници? Значи, кој светил е, така да ги наречем, ги исполнуваат сите овие функции. Да ја осветлуваат земјата, да го делат денот од ноките и да бидат знаци за времењата, за деновите и за годините. Дали звездите спа и исполнуваат оваа функција? Дали звездите ја осветлуваат земјата? Дали звездите служат за одредување на времења, денови, години, месеци? Што ви одредува хороскоп? А што ви одредува хороскоп? <laughs> една друга лага, една друга лага. <laughs> Звездите се споменати како дигресија во 16-тиот стих. Значи, Мојсе кога пишувал создавањето на двете големи светила, бидеќи само тие ја исполнуваат, ги исполнуваат овие функции, тој само додал како дигресија, како нешто што би можело да го ставиме во заграда, и звездите, сакаќе да каже сега да не помисли некој дека звездите настанале на друг начин, а не како резултат на Божијата творечка мок. Може некој да инсистира денес, било денес, било во Стариот Вавилон, да живеел, дека двезите може да одредуваат годината, бидејќи тогаш кога Сонцето повторно ќе се најде во знакот на истото со звездие, тогаш поминала една година. Но дали Господ така го учил својот народ? Годината да ја одредува според звездите. Напротив, во целиот Стар Завет наоѓаме предупредување тоа да не се прави. Бидеќи тоа го правеле паганите, зјапале во звездите, и бидеќи во тоа време и немало голема разлика помеѓу астрономијата и астрологијата, што ја спомна астрологицата. Божиот народ не требал ништо да одредува според звездите. Од друга страна, не бил секој астроном. Па да одредува битни денови во годината според звездите. Како што и денес, повеќето верници, за да знаете кога заоѓа Сонцето, вие не отварате астрономски учебници, не одите на астрономски сајтови на интернет, со изброви не проучувате вие самите за себе, кога е тоа, туку и верувате на вашата библиска полука. Дури ако случајно има грешка, например заради печатна грешка, вие и понатаму <laughs> понекојаш ќе и верувате на вашата библиска полука. Но што е тоа што израелците го правеле секогаш, секој израелец во својот живот, без оглед колку бил учен или не, а пошто па можел да ја одредува годината, кога почнува годината. Како Господ им заповедал на израелците да го одредуваат првиот месец во годината. Што има? Каква врска? Молдам се Плата месечни имате секој месец. И полна месечни имате секој месец. А кога е почетокот на годината? Да. Значи, со зрелоста на јачменот. Не може тој месец, таа млада месечина, да биде првиот месец во годината, ако за 15 дена, значи за следната полна месечина, јачменот не е доволно зрел, за да биде ожнеен првиот сноп за Пасха. И сега што е полесно? Да гледате колку е зрел јачменот или да ги проучувате звездите? Дали сите луѓе и денес, во 21. век, се астрономи ги познаваат звездите? Каде гледаат? Гледаат во... Гледаат во... <laughs> Во списанија полни со лаги, не гледаат во звездите, нема телескопи дома и Значи, звездите не служат за ништо што е потребно за оваа земја. Звездите се за нас далечни тела, кои што си имаат своја функција таму каде што си се, може би да бидат светила за некои звездени системи околу нив, за некои населени планети околу нив, бидејќи ова не е, според Светото Писмо, единствената населена планета, нито единствениот систем каде што требало да има живот според Божиот план. Значи, звездите, далечни звездите не постојат за ништо што е потребно за оваа планета. Тие представуваат само дигресија во извештајот на создавањето. Суштината на создавањето во четвртиот ден се двете големи светила – И сега, на повеќе места прочитавме дека тие се наоѓаат каде? На сводот. А што е тоа свод? Значи, вториот ден, и даде Бог свод, прво вели, нека биде свод, нека има свод среде водата, и тој да разделува вода од вода. И создаде Бог свод и ја одвои водата што е под сводот од водата што е над сводот. И стана така. И сводот Бог го нарече небо. Значи, сводот е нешто што се наогело помеѓу двете води. Нешто што се наогело под водената обвивка на нашата планета. Дали таму се наоѓаат Сонцето и Месечината? тогаш дали Библијата не изборува за нешто што е невистинито, нелогично, дури и смешно, за подбив? Не. Зошто не? Библијата не ни вели дека Господ ги создал сонцето и месечината и ги поставил на небесниот сонце. туку вели дека Господ создал две светила. И ги поставил на небесниот свет. Да пишуваше сонцето и месечината, тоа што речешме, тоа што Библијата го тврди, значи е научна глупост. Сонцето и месечината и по своите димензии се нешто што не ги собира на, на земскиот небесен свод. Но Господ создал две големи светила. Што значи, рефлексијата на Сонцето и Месечината врз сводот или нивната слика врз сводот оно што луѓето го гледаат како нивно привидно движење, секој ден, се тие две големи светила. Значи, Господ бил толку прецизен, што во извештајот за создавањето не напишал сонце и месечина и ги поставил на небесниот свод, туку напишал светила. И светилата не мора да бидат самите тие небесни тела, туку нивната рефлексија врз земјината атмосфера. Од друга страна, знаеки го ова, астрономите велат, е па, што ме така, тогаш можно е Сонцето и Месечината да постоеле како небесни тела и пред седмиците на создавањето. И еве ви изговор, еве ви прилика да можете да предпоставите дека може би е точна теоријата на еволуцијата. Или скоро точна. <laughs> Како што би рекол материјалот за пет минути. Дали се секјавате на овој друг изговор? Вториот стих. Земјата беше неоформена и пуста, имаше темина над бездната, и Божиот дух лепдеше над водата. Па потоа рече Бог, нека биде светлина. Мнозина велат, ова е простор, овој втор стих дава простор да се верува дека земјата постојала милиарди години, како некоја неоформена, пуста, И потоа на неа Господ почнал нешто да создава. Мегите дали тоа така? Од кај знаме дека тоа не е така? Од кај знаме дека тоа не е така? Дали Сонцето и Месечината постоеле и планетата Земја? со милиони и милиарди години пред создавањето. Што ни кажува четвртата заповед, например? Четвртиот ден на четвртата заповед. Зашто за шест дена и морето и се што е во нив Дали четврта заповед остава простор за верување дека нешто постоело со милиарди години пред седмицата на создавањето? Но може би Сонцето постоело. <laughs> Изговор секојаш ќе има. Е сега да поставиме ни едно друго прашање. Зашто Господ кога го создал светот, не го создал сонцето во првиот ден? Која е пораката? Сега влегуваме во духовната суштина на шестот днеот. Која е пораката? Зошто сонцето е создадено не на почеток, туку дури во четвртиот ден? <laughs> Добро. Четврт ден, четврта заповед, четврта димензија. Пораката е дека оно што луѓето, без оглед дали се прости или доктори на науки, од по природа, по својот, значи, ограничен ум, би го заклучиле, гледајќи го сонцето, би го прогласили истото за најбитниот извор на живот, енергија и се што им е потребно. Дали знаете ка некои од цивилизациите кои што имале врвни научни дострели, на астрономски план особено, пренесувале човечки жртви на богот на сонцето, значи на сонцето. Пример маите, актуелни ово, в период. Мегутоа, без оглед, дали сте не некои пагани кои што му се кланјаат на сонцето, или некој современ научник кој што ќе речете дека се што постои представува енергија на сонцето, тоа се тврди инако во разни учебници, вие му давате примат на сонцето. Зошто? Бидеќи тоа е тоа што го гледате, тоа е тоа што ве грее, тоа е тоа што го осознавате со вашите сетила. Дали го гледате Господ? Дали го допирате Господ? Дали го слушате? Со физичките уши. Значи, дали со трите димензии, <laughs> да ја употребам се сравница, дали со трите димензии го гледате Господ, го слушате Господ, го допирате Господ, или чувствувате дека од Него зависите? Дали секој ден кога се стануваме од кревет, чувствуваме дека зависиме од Господ? Што би било ако се разбудите во соба каде што нема кислород? Се што нема воздух, вакуум едноставно околу вас. Што ќе се случи? <laughs> Че нема да знаеш што се случило. Значи, дори и ние, колку ние, кои што тврдиме дека веруваме, кога ќе се разбудиме некое утро, чувствуваме дека зависиме од Господ или се чувствуваме онака независни. Денот е пред нас и ќе правиме што сакаме. Значи, дури ако со умот веруваме во Господ, нашата грешна природа не тера поинаку да се чувствува. Но само ако го снема она што ни е најпотребно, јас го сомна воздухот или сонцето да сгасне, или нешто што со нашите сетила, значи го восприемаме, ние веднаш ке ќе се почувствуваме загрозени. Ако има време, значи да се почувствуваме. Господ сакал со создавањето на сонцето дури во четвртиот ден да покаже дека не е сонцето, туку тој самиот, најбитниот, од кој што зависиме од кој што зависи целиот свет, од кој што зависи животот. Бидеќи на ова планета цели три дена имало живот пред да постои Солнцето. Имало растенија, на кој што има многу потребно Солнце за нивниот живот, ако што живееле пред Солнцето имало светлина која што постоела пред сонцето. Имало ден кој што постоел пред сонцето. Цели три. Е сега следното прашање е ако тоа била пораката, зашто Господ не го создал сонцето на крај? пример во шестиот ден. Значи, ако пораката е да не му се предаде голема важност на Сонцето, затоа не било се дадено во првиот ден, туку првата светлина потекнувала од друг извор, Тоа е зашто Господ не го создал Сонцето во шестиот ден? <laughs> не би рекол. <laughs> ние чувствуваме <laughs> дека има сонце. Дори сега, ако е облачно. <laughs> Пример е ден, затоа што има сонце. Значи, има зошто, а? Што мислите? Да него што се прашували зошто, зошто денот за одмор е даден во четвртата запад, Зошто не во првата запад. Зашто не во десетата заповед? Дали сето тоа случајно некако? <laughs> Или во Библијата нема ништо случајно? Извештото создавањето има и една своја духовна порака за овој свет. Зашто воопшто Господ создавал за 6 дена? Морал да создава за 6 дена. Можел во еден ден да создаде се? Која е таа духовна порака што е битна за нас? Денес, бидејќи ние денес живееме во време кога првата глава на Библијата е најактуелна. Значи, она што е прво на, на, во Библијата, она што зборува за почетокот на овој свет, тоа денеска, на крајот од овој свет, е најактуелно. Затоа што денес е најспорен извештато создавањето не од толку од страна на светот, туку од страна на христијанскиот свет, на христијанството, од страна на мнозина адвентисти на седмиот ден. Ке отвориме во книгата на пророкот Малахија. Од првата во последната книга на Стариот Завет. Кој стих ќе го прочитаме? <laughs> Понекаш прашам прашање за да видам дали ми ги читате мислите. <clears throat> Кој стих би сакал да го прочитам? до книгата на пророкот Малахија, а не е за десетокот. Знаете, множене адвентисти Малахија го знаат само поради десетокот и ги асоцира само на тоа. 4.2 погодова зорица, да видиме дали е точно. Би сакал да го прочиташ стига? Ајде, повели. А ванко не се борите од моето име, или по во кризата и вие ќе изјавувате како отговарите како време на прашање. Благодарам. Точен одговор, Сазорице. Не знам што да ти поклонам како награда. <laughs> Но тоа е точниот одговор. Книгата на пророкот Малахија и не е многу голема за да се погоди бидејќи веројатно никаде во неја на друго место не се споменува сонцето. Во било таков смисол. Да го прочитаме јас уште еднаш. Значи, вие, кому му се обраке Господ? Дали знаете што предходат? Што предходи на овие негови зборови? Зашто ете доаѓа ден вжарен како печка. Кој е тој ден? Господовиот ден. Тогаш сите горди, на прво место кои се споменати, гордите. И оние кои постапуваат нечесно, ќе бидат како слама. И ќе ги изгори денот што иде, вели Господ Саваот. Како тоа денот? Ке ги изгори. Дали денот е оган? Како ќе изгледа тој ден кој што ќе биде оган? И ќе ги изгори денот што иде, вели Господ Саваот, и така нема да остане од нив корен, ниту гранчиња. И сега, во следниот стих, вели, а за вас, значи, кој бе овие што ќе изгорат? Само две работи се споменати. Гордите и сите што постапуваат нечестно. И тука се опфата. Начело со гордоста, која што е изворот и коренот на сите беззаконија. А за вас, сега кои се овие? Само едно нешто е споменато. Кои се боите од името мое. Значи, што е потребно за да не се биде горд, за да се биде понизен, за да се биде чесен, да не се биде нечесни, како сите овие во турскија серија. Нечесници. <laughs> Да не се биде било каков грешник да се боите од името Господово. Тоа е доволно. Ако во вас има страв Божи, значи ги има Светиот Дух во вас. Ако тоа го има, значи ќе исчезне секаква нечесност. Уште во вашите мисли. Па според тоа нема да може да се манифестира ни во вашите дела. За вас кои се боите од името моје, ќе изгрее сонцето на правдата. И исцелување ќе има во зраците негови. И вие ќе излезете и ќе подскокнувате како теленца од штала. Кој е сонцето на правдата? Исус Христос е сонцето на правдата. Кога изгреало сонцето на правдата? Божјата милост постои од секогаш, се разбира, од создавањето. Меѓутоа, Господ ги најавил овие зборови во Малахија како пророќство. Значи, вам кои се боите од името мое, ке изгрее сонцето на правдата. Кога изгреало сонцето? Вие велите сонцето е Христос. Кога изгреало сонцето на правдата? е кога, кога во светот изгреала Божијата слава во Христа Исуса, кога за овој свет изгреало сонце. Кога за Израел, еве на Израел му се обратени ве зборови, нели? Кога за Израел изгреало сонцето на тоа? Имало праведници во времето на пророкот Малахија, имало праведници пред Малахија, имало. Зошто за нив се уште не било изгреено сонцето на правда? Туку Господ кажува дека ќе изгрее во иднина. Зошто спасен? Кога ќе го видите Исус? Дури тогаш? Да а пред, пред тоа не го виделе? Пред Новијата Русалим? Кога дошол Исус, сонцето на правдата во овој свет? Шол во четвртиот ден, во 4000 та година од овој свет. Бидеќи што ни кажува апостол Петар? Кога сонцето било садено четвртиот ден, кој денови ги греело сонцето? Значи, откако е создадено, ако речеме кои цели денови, петиот и шестиот, само последните 2000 години, петата и шестата, се после Христа. Значи, некој што живееме на крајот од 6000 години, или преведено на крајот од шестиот ден, затоа што апостол Петр, нели, во контекст на близината на Христовото второ доагање ни напишал дека за Господа еден ден е како илјада години и илјада години како еден ден. Христос дошол во четвртиот ден. Господ сакал уште во извештото создавањето да ја напише однапред оваа духовна порака во случај кога ако светот падне во грев. Значи сите варианти биле отворени и однапред сите средства за човекото спасение биле спремни ако човекот сгреши. Затоа во Светото Писмо ништо не е случајно. Сонцето на вистина е создадено во четвртиот ден бидеќи самото сонце, освен за овие физички календарски потреби и цели за кои што е создадено, Господ сакал, како и останатата природа, да ни служи за да од неа ги научиме и духовните вистини. Е сега, со гревот, природата не е совршен учебник за Божите вистини, не е ниту човечката совест, бијќи сето тоа се расипува со гревот, отапува, инструментот веќе не е прецизен и затоа било потребно Светото Писмо, биле потребни господовите откровенија. Ако речеме дека сонцето постоело пред создавањето, само затоа што ете Библијата не зборува за сонцето и месечината како такви, туку за светила, тогаш пореметена е оваа духовна символика. Господ ништо не создал само за да ги исполнува физичките потреби на луѓето. Се што создал, создал за да ги исполнува и физичките, и духовните, да бидеќи човекот е единство на сите нив. Не, нема само тело, има дух, душа и тело. Дори само духот да го нема, да му е мртов, значи, е живот. Не е поинаков од животот. И разумот што го има, како нешто по големо од животните, ќе го употреби за деструктивни, за нешто животното не би го направило. Ке <laughs> го употреби ирационално бидеќи гревот е ирационален. За него нема објаснување, за него нема оправдање. Ние денеска живееме на крајот од честиот ден. Некои велат, например, Дезмон, не Дезмон, како се викаш, <laughs> Галалтос. <laughs> Побркав со Дезмондос дека денеска сме 5999 година. Не знам зашто го тоа го тврди, <laughs> не му верувам. Но како и да е, ние на вистина живееме на крајот од 6000 години. Што тоа ни кажува? Дека предстои Дали се сеќавате зошто апостол Петар ги напишал тие зборови за Господа илјада години се еден ден и еден ден како илјада години? Зошто? Во кој контекст ги напишал тие зборови? Дали се секјавате во кој контекст ги напишал тие зборови? За кого ги напишал тие зборови? Дали, например, ги напишал тие зборови за христијаните во првиот век? Јас не верувам дека ги напишал за нив. Зато што христијаните во првиот век живееле, значи во негово време, живееле во време кога не било многу одамна Христовото дело живот и мисија на оваа земја. Значи, да сме живели во првиот век и да сме ги слушале апостолите како зборуваат за второто Христово доагање, нас би ни било многу нормално да велиме дека тогаш, во првиот век, живееме во последните денови, како што на многу места е запишено во Новиот Завет, и дека Христос, кој што во последните денови дошол, веќе еднаш на овој свет и ја извршил својата мисија, ќе дојде повтор пат. Значи, по некое кратко време подоцна, ќе дојде повтор пат. Но, апостол Петр не ги запишал овие зборови за нив. Ги запишал за оние кои што ќе живеат во време, во кои што ќе живеат подбивачи, кои што ќе велат, што ќе велат подбивачите. Второ, Петрово послание. Трета глава, трети стих. Најнапред знајте го тоа дека во последните дни ќе се јават подигрувачи, кои ќе се подбиваат и ќе живеат според своите похоти. Зошто на луѓето им треба лагата, за да живеат во своите страсти, во своите гревови? А не зашто се паметни. Ке велат, Каде е ветувањето на неговото доагање? Кој се тие што ќе велат каде е ветувањето? Нема да велат луѓето од првиот век. Нема да велат ни луѓето после 1000 години после Христа, бидејќи заради милениумот 1000 години им се чинело на на христијаните од тоа време како згоден термин за второто Христо доаѓање. Значи не луѓето пред 2000 години, не луѓето пред 1000 години, кога е можно да постојат подигрувачи кои што ќе велат каде е ветувањето за неговото доаѓање? Само денес, во последните веки по. Само денес, 2000 години после Христа. Значи, уште еден цел милениум. Можно е да постојат луѓе во христијанскиот свет кои што ќе велат дека второто Христово доаѓање не треба буквално да се свата кои што ќе велат дека создавањето не треба буквално да се свати. И денес постојат тие луѓе и во адвентистичката црква, кој што вели еден поднаслов во последните настани, дури и во адвентистичката црква. Зашто откако татковците наши изумреа, се си стои така како од создавањето на светот? И тогаш вели дури во 8 стих, навнимавајте возлюбени да не го изумите само тоа, че значи возлюбавајте возлюбени од 21. век. Да не го изумите само тоа дека за Господ еден ден е како илјада години, а илјада години како еден ден. Зошто? Зошто илјада години? Зошто не рекол Петр милион години е се за Господа еден ден? За Господа времето не е фактор, значи можел да напише милион години. Зошто рекол илјада? Зошто се илјадарката е тука во игра? Бидеќи ние кои што живееме во времето на подигрувачите, во времето на еволуцијата, во времето на дарвинизмот, во времето на еден куп изби, живееме на крајот од шестиот ден. Во однос на нашето време, Господ дошол на земјата првпат во четвртиот ден. И сега што ни престои? Ни престои седмиот ден. Седмиот милениум. Ни престои времето кога за оние што се бојат од името Господово, тие навистина ќе влезат во Божијата почивка, во небесниот ханан, каде што се е совршено исто така, како што било совршено на земјата, кога? Во седмиот ден. Се било совршено. Се било на место, ништо не фалело. Ништо не недостигало. Нека Господ не благослови најнапред да сакаме, бидеќи од тоа се зависи. Да копнееме, за доаѓањето на седмиот ден. За доаѓањето на Господовиот ден. На Господовиот милениум за оваа грешна планета. Нека му е фала и слава вечно. Амин.